บุ๊กทูแปดสิบสี่อดีตการสี่คาโกเกยมอ่านยมผมอ่านแล้วยนดา ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว小説全編を読んだเข้าใจ理解するผมเข้าใจแล้ว理解したผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วテキスト全部を理解したตอบ 答えるผมตอบแล้ว答えたผมตอบคำถามทั้งหมดแล้ว全部の質問に答えたผมทราบแล้ว ผมได้ทราบแล้วそれを知っているそれを知っていたผมเขียน ผมได้เขียนแล้ว それを書くそれを書いたผมได้ยิน ผมเคยได้ยินแล้วそれを聞くそれを聞いたผมกำลังรับ ผมได้รับแล้วそれを取るそれを取ったผมกำลังนำมา ผมได้นำมาแล้ว それを持ってくる、それを持ってきた。ポムスー、ポムダイスーレオ。それを買う、それを買った。ポムカードワイワー、ポムダイカードワイレオワー。それを期待する、それを期待した。ผมอธิบาย、ผมได้อธิบา それを説明する。それを説明した。ผมรู้。ผมรู้แล้ว。それを知っている。それを知っていた。